barusha barushe nguhere barushe nguhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi udushimwe ku batora ibibazo ntiwararaye cumba ye nuko rero ikaze inshuti bagenzi abakunzi mandaya yamukurikirana ibiganiro byacu kaze mu kiganiro ni ikiganiro barushe nguhere ikiganiro kiri mu mugambi tuganire twubake ni umugambi w'ikigo cishinze kubura no gukinga amatata arico senape umugambi ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya uno munsi rero mu kiganiro cyacu turi hano ku mutumba n'umutumba wa nyamirambo ni muri zone cumba komine muhinga gihinga mu ntara ya muhinga mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro gihagaririwe na Serafina Kizimana hamwe na Kimana Francois umujenama mukuru ari no shengero rya barushenguhera kabari Didier Niyonzima mujenama ndagusabe umpera kayabano banyagihugu bicumba bantu bo Mutumba nyamirambo yambu mwiriwe neza Eh kaze mu kiganiro barushenguhere. Murakoze cyane muje ikiganiro kigizwe n'ibibazo n'inyisho. Muje nama bambwirire amategeko ya kino kiganiro. Urakoze cyane kandi nawe ntiba ntiwivuze. Uyu nawe n'umudiakoni mukuru w'ishengero rya barushenguhere. Yasizwe amavuta eh, ishengero rikoranya tagisore. Eh. Nuko rero nkuko yabivuze ikiganiro ni barushenguhere ikiganiro cyibibazo n'inyishu. Uti rero bigenda gute? Ikiganiro ku kugira ngo kigende neza icya mbere tubasaba uko mudutega amatwi neza cyane hama kubahiriza iyo mirongo baberetse mutarenga neza cyane muranyumva neza abantu b'Imana neza eh, hama rero imbere yuko tubabaza ikibazo kugira ngo mwishure eh. turahamagara umugwi w'abantu hama tukabatondeka hano hey. Eh. hama mumaze gutonda hano mugaca mwidondora mukivuga neza neza cyane hey. muhejeje kwidondora hey. tuca tubabaza ikibazo mbe mujena bidodoye nca ndabashyira heyi muriko muridodoye nca ndabandika muri iki gitabo shegera jimana banza ukibereke neza iki gitabo murakibona <laughs> iki gitabo murakibona murazi ko cyitwa iki ni igitabo shegero ry'imana abakristo batagatifu batoni b'imana ni igitabo cy'ivyahishuriwe abishura ibibazo ni ukuvuga ko ibyo uvuze byose ndabyandika uvuze ari byo nivyo atari byo nta manza ni ukuvuga uwishyura wese eh. yandikwa muri kijya gitabo cy'ibyahishuriwe abishyura ibibazo eh. kugira ngo mu nyuma ntihabe imanza ngo nari nabitoye eh. mwandenganije hama rero abato ibibazo baronga udushimo dushime ngo turiya mm. hariho amasabu ibitenge amabido amabase isuka ekamere n'amakayi ni telefone ya nyuma ni telefone niyo rero ya nyuma hama rero uronsa agashimwe ntacyo ataha ah, ah. nturindire rero kugira ngo uze guhiganirwa agashimwe ka nyuma ariko gashimwe ka telefone cumba nuko rero reka duhe ikaze mugenzi wacu jimmy eh. shengero ry'imana ndabasabye n'ukuri kwa mungu ndagahanwa na mungu mumumvirize mumumvirize inyishu z'ibibazo byose ziri hajya jimmy ijambo ni rwawe wegere hano umviriza eh, amahoro neza tugerayo tuganire muri kino kiganiro ku umubano mwiza hagati y'abarundi nicyo tuza gushimikira ko muri kino kiganiro aba bampaye ijambo nibyo bibazo baza kubabaza murumva yuko ibyo bababaza n'ibyo mwishura eh, biri muri bino tugera tu tubabwire muri kano kanya dushimikira rero ku mubano hagati y'abarundi ikigo cishinze kubura no gukinga amatati mu Burundi Senape catanguye gukora hano mu Burundi mu mwaka w'ibibiri na kabiri mu ntumbero yo gushika ku mugambi cishinze wo gutsimbataza amahoro ikigo Senape kiriho kirarangura umugambi wiswe tuganire twubake uwo mugambi rero ukaba ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya uwo mugambi ahanini ushimikira kunywanisha urwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye hamwe n'urwaruka ruri mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki aho twavuga ko n'umukenyezi ataba asizwe inyuma muri uko gushyigikirwa ibyo byose rero ikigo senape kibikora mu guterera agacumu k'ubumwe mu gutsimbataza intwaro rusange ariyo bita bita demokarasi iyo demokarasi rero ahanini ikaba ishimikira ku mategeko amategeko na cyane cyane ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro iyo rivuga riti abarundi bose bategereza kubana mu mahoro atawangya wangura ingingo ya cumi na kane y'ibwirizwa shingiro y'uburundi igira iti abarundi bose barafise uburenganzira bwo kuba mu burundi mu mahoro no mu mutekano bategerezwa kubana atankomanzi bakubahiriza iteka rya zina muntu bakama bashyikirana bakihanganiranira mu budasa bwabo itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icenda na rimwe hano mu Burundi haremejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi iyo rero ikaba yabaye intambwe idasanzwe igaragaza ko abarundi bose ari bamwe kandi ko bakwiye kwigizayo icyo cyose coza kibatandukanya uwo munsi ntibagigwa wamuhimbazwa buri mwaka hano mu Burundi ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi twerekanya ko mu ntwaro rusange ibitsina byose biserukirwa ni ukuvuga ari abashingane cyangwa abapfasoni bagaserukirwa mu nzego zishinga zifata ingingo hano mu burundi aho rero umukenyezi araheza nawe akaronka ikibanza ku bice bishika mirongo itatu ku ijana bigatuma umukenyezi agira ikibanza mu burongozi bw'igihugu kandi nawe akaronka ikibanza mu bafata ijambo mu ngingo zifatwa mu burundi kugira ngo rero umukenyezi abandanye atera imbere birasaba yuko e, yijukira ibikorwa bya politiki. mu kuja muri iyo migambwe kuko muri iyo migambwe nyene niho haiza hagatorwamwo kenshi na kenshi indongozi iyo rero imigwi yose iserukiye aha twavuga imigwi ifatiye ku gitsina ari abakenyezi canke abagabo e, canke imigambwe itandukanye canke amashirahamwe atandukanye iyo rero bose baserukiwe mu nzego zifata ingingo mu gihugu haraba amahoro n'iterambere n'umubano mwiza hagati y'abarundi ahantu kenshi hari umubano mwiza hari ibintu biharanga haranga urukundo gufashanya ibikorwa by'iterambere kurengera ubudasa bw'abantu na cyane cyane bufatiye ku byumviro bya politiki kubahiriza agati yakazi na muntu na cyane cyane ak'abakenyezi umubano mwiza hagati y'urwaruka ruturuka mu migambwe itandukanye hakaba kandi n'ibikorwa by'iterambere mu gushikira indongozi umubano mwiza ni imwe mu nkingi y'iterambere kuko na ba sokuru barayamaze bati nyamwigendako ngo ntarimire impeshyi ngo ubugirigiri bugira babiri ngo hari amahoro umuhoro uramwa ngo tubiri tuvurana ubupfu baragize kandi bati ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara uburyi hanyuma bakagira kandi bati ahari amahoro agasato k'imbaragasa kifuka batanu niharambe ubumwe umwumvikano hagati y'abarundi n'ibikorwa by'iterambere murakoze mumpera amashi mumpera amashi murakoze cyane nuko rero tuganire twubake ni ikiganiro cy'ishyirahamwe senape ni ikigo cishinze kubura no gukinga amatati mu mugambi tuganire twubake umugambi ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'abanyaburaya kugira ngo dutangure n'ikibazo cya mbere njena uwakagenegene uwakagenegene akagenegene ingo yonyine ingosha ingosha nyaruka ingodi ingodi ngenda hariya genda kurya mu mikoro hey ingodi witwa nde witwa nde nitwa nde wo Eli oya mvuga ko kwacu witwa nde nitwa nde yego vokedzira jaweroha ewewitwa nderere nitwa ndiokubwayo eli ngoba ndawalilimbila kalilimbo agararaho nyene ugiye shimama nani wukolivitangaza avakwizigiye nivatotogwa nisoni mm. urumwitikikwa urumwami ulema abakwizikiye ushiye kubashima shimwamana ni wukora ibitangaza abakwizigi usotogwanisoni abakwizigisa ni sawa eh. kuraba hasi none eh. eh. nisoni za cane nisoni za cane koze cane genda genda genda bakumpera makaya abiri di musubize iyo mikro hari genda bakumpera makaya abiri murakoze cumba yeah. cumbaye abantu batandatu bicura ikibazo cya mbere ntawizana ntawizana ndagutora ushaka kwishyura atari ku rutoke hejuru eh. muce ndabira ingo hagarara aho nyene eh. abafasoni batatu n'abashinga ntaye batatu ingo we mufasoni w'umutaka wewe agatelefoni n'ingofero shehe ingo n'uwo muri kumwe inge ndabundi mugabo ino hey barushe nguhere umugambi tuganire twubake ikigo senape cishinze kubura no gukinga amatati ikiganiro gishimikiye ku mubano hagati y'abanyagihugu wewe maroringo ah wamaze kumuza eh, najemo nuwa undi jamwo nawe wewe amarori nkajewe eh abagabo abagabo ve mu bagore babandi abagore va mu bagabo babandi bamubagoba nimutuzanire imanza eh nimwumve mutwe sawa sawa muri dondora mutijewe kavyina buhiye wo kumutumba ndahaze muca buvuga uwa mbere idodore niyo nzima vitari nkabamba ku mutumba w'ikara muri komine buhinyuza nzitonda frederic mbama ku mutumba mubanyi wa nyamirambo baragwerekana sayidi nkabamba ku mutumba wa nyamirambo mani yatunga esperance nkabanya hano muri nyamirambo rampe bago deriva nkaba ndi ku mutumba wa nyamirambo wigudi nibisabwa nyesi nkabamba ku mutumba wa kinyota aha uwizeye afisa ku mutumba wa mukoni warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze imana eh. wewe waremye bano bana ikibazo cya mbere mudutega amatwi neza wumviriza neza ico kibazo na mwebwe mumvirize ko aba bananiwe tuzaduhamagara eh, muri mwebwe barashobora kunanirwa bose eh, barashobora kunanirwa bose umugambi tuganire twubake ufashwa mu mugongo n'ishiramwe ry'abanyaburaya w'ikigo senape neza cyane uwo mugambi ushimikiye kuki <laughs> niyo nzima kunywanisha abarundi mu butandukane bwabo konwanisha urwaruka rudasangiye iyindi migambwe mu rwaruka rudasangiye imigambwe mu budasa bwabo ni ukunwanisha urwaruka ruhurikiye hamwe mu budasa bwabo kunwanisha urwaruka ruhurikiye hamwe n'abadasangiye umugambwe mu budasa bwabo kunwanisha hmm. urwaruka n'abadasangiye imigambwe mu budasa bwabo kunwanisha abarundi mu budasa bwabo hmm. kunwanisha urwaruka ruhurike mu itandukanye ndetse n'abari mu mashyirahamwe adahana inyungu za politiki tutibagiye gushyira mwo abakenyezi murakoze turagushima mana wewarenelolila turagushima mana lelelelelelelo warakoze mana wewe warenelano bantu warakoze mana emudiyako hey maze arazungurura cya gitabo maze yogora cya gitabo cy'ibyahishura abeshuri bibazo asanga ivuga iyi nyinshi ubaza uvuga inyinshi niyo ikurikira umugambi tuganire twubake w'ikigo senape kishinze kugirane kishinze kubura no gukinga amatati ushimikiye mu kunywanisha urwaruka inyinshi uzari zitatu ruhurikiye mu migambo itandukanye ikorera mu gihugu cy'u Burundi hamwe mbere n'ugwaruka ruri mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike iyo ni iya kabiri reka mbere abake abakenyezi badasigaye inyuma niyabivuze ngaho ujya mushingana shengero ry'imana zari inyishu zitatu benshi bavuze inyishu imwe benshi umwe wenyine niwe zivuze uko ari zitatu nuwe uriya w'inyuma hariya kumwisho hafi usa eh. mwebwe bandi nibagende babampere kubera urumva ntibutaha imvumure sivyo kayimo kubera dukundana cyane kubera eh, kandi turi mu bintu by'umubano eh, kubera tubane neza twese mwebwe umwe babiri batatu bane batanu batandatu makaye atandatu muce mumviraho muce mugenda muce mumviraho hafusa mama sha e muce eh, eh? murabegeza kandi hafusa yamyara nyonga ikinga eh, hafusa yamyara nyonga ikinga yamutaye kuwa amazi eh, <laughs> eh. yagerageje yagerageje mm. sawa hafusa umuha igitenge namakaye atatu ni utangura kwishyura ikibazo cy'itelefone turabandanye abandi munani umunani eh munani wewe abakenyezi wewe wagatelefoni wambaye ishati babiri ingendo ku ingo ingo ingo turabe ingo ingo na wewe naho ndi mukenyezi ari inyuma <laughs> ingo oya je mpamagaye ndiko ndora abagabo gusa jema amagambo mukenyezi uriya uriya wowe ni ndakusanye subira subira iyo wazananye subira iyo wazananye ba data bukwe nazana okay eh. wewe wa marori ingo kwakwanya kwakwanya kwanya tonda hariya hariya kumpera bidondore kandi yabenda Ernest Ernest gira amahoro Richard nkaba ntuka ku mutumba wa Nyamirambo Asha nagira mvuge nti muba kubiti nk'inyoni Nitwa Masabo Noheli nkaba mvuka ngaho Nyamirambo Yego Utoyi Mathieu Corino Nyamirambo Mathieu Justine ngenda kumana umutumba wa komine Muyinga murare muvuge cyane shenge rugiye imana batagatifu imana mwajyuma nka kabemba ku mutumba wa nyamiramba mwayuma nitwa nzayimana koreta umutumba nyamiramba kureta mabuku niyo mahoro donavina ku mutumba nyamiramba donavina ba mwana wanjye urakoze cyane bidondoye neza ikibazo kigira kabiri ikibazo gira kabiri munyuze eh. neza umviriza neza abakirisitu abarundi eh barateye intambwe idasanzwe igaragaza ko bifuza kuba bamwe turi mu bintu by'umubano eh, kandi ko bakwiye kwigizayo icyo cyose cyoza kibatandukanya eh, subiramo ikibazo mu subiramo ikibazo abarundi barateye intambwe idasanzwe igaragaza ko bifuza kuba bamwe kuba bamwe mu mubano kandi ko bakwiye umubano mwiza eh, eh, kubaho mu mubano mwiza bakwiye kwigizayo cyo cyose eh. cyoza kibatandukanya iyo ntambwe bateye intambwe idasanzwe igaragaza ko bifuza kuba mu mubano mwiza eh aho genda Ernest harabaye ah, amasezerano ku itariki icyenda zukwezi kwa cumi na rimwe umwaka eh, w'ibihumbi intambwe niyihe wokurikira intambwe bateye ni igiko cyo gushyigikirana no gukinga amatati mu gihugu wokurikira hari amahoro umuhoro uramwa neza eh. cyane wokurikira intambwe bateye hace bashinga bashinga umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi nawo ukaba wari wabaye mu mirongo icyenda na rimwe kwezi kwa kabiri eh, mirongo icyenda na rimwe ukurikira ukurikira ukurikira intambwe bateye ni ugukinga amatati mu gihugu hey ukurikira neza cyane intambwe bateye ni uko batakoranyije amahoro hey ukurikira intambwe bateye abanyamugambwe barashoboye kujya hamwe bakaganira kandi bagakinga amatati mu gihugu hey wundi dona vina ntambwe bateye eh. nuko abarundi twese tujya hamwe tukunga ubumwe umuhutu n'umutwa n'umututsi akayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kayungiro kazoza kuyungurure kayungiro kayungiro kazoza kuyungurura bahinyije umuje bahinyije bahinyije abarundi barateye intambwe idasanzwe eh yaho bagaragaza ko bakeneye kuba bamwe iyo ntambwe mu mubano mwiza yo kugerageza kwerekana yuko batokumira ikintu kiza kubatandukanya iyo ntambwe ni iyihe umwe yagitoye n’amasezerano y'ubumwe bw'abarundi muntu uzi yuko utavuze amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mbindukire ntagusanga ngaho mbindukire ntagusanga ngaho mwese mwavuze amasezerano y'ubumwe reka reka mujena reka ndabakura manya maze yeweza hmm. mu gitabo matiye ninde aha abandi bose shengoroke turashikanye mushimire uhoraho mutama wanje matiyasi wewe muri ujya bushimwe muri ujya bushimwe genda utore kamwe wifuza e eh, mumuhera makaya makabi chukuma ngaho mutama chukuma hiyo chukuma hiyo chukuma eh, hiyo chumba yeye <laughs> muka muri ikigogo bikira mariya muganga abifuza kwishyura ikibazo bikurikira duza kubega mwatinye <laughs> mama we ngo amarori yariya mama we ngo agatelefone kirabura mwega babiri mama we batumva ngo wewe eh nimuze nimuze bana be wacho nedokonde kwega abagabo nimuntu pasa kuririmba sindabatora baze mumfasha kuririmba bana biwacu nidukunde kwiga uguca ubwenge ingo ingo muta ingo ingo abagabo ingo nawe udugije aka ribwejo buduhanze amaso waruka lele lululu rode aha <laughs> mwe bavanda batore ikibazo cyane sivyo eh aragusumbya je mm, nahejeje ariye wamutama ngaha ariye wamutama mutamuri hariya n'akababi k'igiteye ngo wowe tuganire tubake ni umugambi w'ikigo senape cishinze kubura no gukinga amatati umugambi ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ni bangahe batandatu mbona ari bangahe gamjene batandatu ni batandatu kwe ni bidodoro wa mbere bidodore jewe uri nkabatabazi ko nurado nkaba mvuka no kumutumba wa Nyamirambo gatabazi Bizimana Filipo nkaba mvuka no kumutumba wa Nyamirambo ukorekera iragenda nkwa Ronjino nkaba mvuka kumutumba wa Kivubo komine Gasogo jewe nitwa irakoze Shamusira nkabamba kumutumba wa Nyamirambo irakoze ukorekera niyo nziza Riera nkaba mva kumukona ukorekera Wimana Anita nkaba mba kumutumba wa Mukona murakoze cyane babazi ico kibazo ikibazo kigira gatatu ikibazo kigira kigira gatatu shengero ry'imana ntihagire abantu buvuga ngaho inyuma nyamirambo nyamirambo ikibazo kigira gatatu mumvirize neza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe ryari aha mutubwira itariki umviriza overeza abandi mutubwira itariki nukwezi n'umwaka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe ryari cyangwa yasinywe ryari itariki ukwezi n'umwaka eh, twagiye itariki zingahe jewe ntitwatabazi konorado gusa amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ni ukuvuga yabaye yatanguye itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri igihumbi kimwe n'amajyana icyenda mirongo icyenda na rimwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi sinamwumvise sinamwumvise yari yaciyemo ni ukuvuga amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ah, ah, ah, eh, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yatangwa itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri mirongo icyenda na rimwe wokorekera amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe itariki umunani z'ukwezi kwa gatatu mu mirongo icyenda na rimwe wokorekera amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe itariki cumi z'ukwezi kwa gatatu wokorekera abandi ni muno oya oya abandi ni munume rindira gato rindira gato rindira dija abandi yabasha ni munume aha twagiye amasezerano yamwe bwa yatanguye itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu eh ukurikira amasezerano e, y'ubumwe bw'abarundi yasinywe itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icyenda na rimwe ukurikira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe itariki zinizi n'ukwezi basi zitanu z'ukwezi kwa kabiri igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe ukurikira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe itariki zitanu gatanu z'ukwa kabiri mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda na rimwe wokorekera habaye itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo itandatu na rimwe yeee amasezeranoundiyatanguitariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na rimwe itariki zitanu z'ukwa kabiri mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na rimwe mana mana kuri bitangaza byawe mana mana kuri bitangaza byawe abo ngira nsome babamaza ubahe inyiso amasezerano y'umwe bw'abarundi yemejwe itariki zitanu ukwezi kwa ruhuhuma canke kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe yaje kushimangira wa mubano mwiza e, turiko turavugana hano turiko turavugana hagati y'abanyagihugu b'abarundi eh, muntu utavuze itariki zitanu z'ukwa kabiri cenda na rimwe nonanteye reka nabakure ibizigiti abongira nsome abongira nsome bace bigira buke eh. bave mu bandi eh. akayungiro kagira yungurure ibikumbi n'intuze <laughs> filipo bayi rongino bayi shemusirakoze bayi aresi bayi aha gatabazi ibido eh nikaye cuguma ngaho gatabazi nikaye imwe mwe misore imisore baha ibidobido nabo nyine baje kuvoma eh nikayimwe imwe ya buruyo eh, eh, eh. hanyuma abo basigaye ibase base ubahe nabo nyene ni ntuze nikaye harimo n'agatambaro agatambaro kisuku karahari ngaho eh babahe cumba waye w'akagendegende hanyuma tubandanye mwene mwicaraho caranga caranga eh, abantu abantu babashinga naye eh? tubaha amasuka tora w'akagendegere akagendegene ah, ngo byiza ko tugumanye ariko ibihe birashe dusubiye ku macumbi byari byiza byari byiza ko tugumanye ariko ibihe birashe dusubiye ku macumbi bene data byari byiza ko tugumanye ariko ibihe birase dusubiye ku macumbi urakene humura humura ngo humura mukundwa imana irakuzi ikuzi neza kuruta uko urakoze urakoze urakoze urakoze cyane dutore bangahe muke oya oya umviriza umviriza umviriza wewe nyene ukurandaba abana shire hasi wewe nyene udugije ikigoma ingo nyaruka wewe udufunguruzo hari inyuma ngo wewe udufunguruzo wewe witafari wewe witafari wewe witafari ngo nawe umutoto wewe ngo wewe utadufunguzo wewe ngo wagahungwe oya wewe kunani wa muntu widufunguruza ari ngari he ubu ndabona yuko vyanse ubu cha tuji nyuma ubu ngomba uri nyuma mupfasoni hariya w'amarore n'igitambara hariya ngo yizire uca duhamagara inyuma ab'imbere turabahevye waruce nguhere kiganiro tuganire twubake ni mu mugambi tuganire twubake ikigo senape cishinze kubura no gukinga amatati umugambi ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa buraya twaba turi ku mutumba wa nyamirambo ni muri zone cumba muri komine muyinga aho ikiganiro cacu no munsi gishimikiye ku mubano mwiza hagati y'aba abanyagihugu nibidondore nitwa habimana deo nkabamba ku mutumba wa mizuga aha ukorekera nitwa samuel maniragaba nkabamba ku mutumba kinama ukorekera mugwaneza ridwina mba mu nyamirambo munezero berize mba mu nyamirambo shimira imana arine imbi nyamirambo ukorekera ndayizaba rogeri mba mu nyamirambo kamerano anosiyate imba mu musenga nuko rero ikibazo kigira kane mwumvirize neza mu mubano mwiza hagati y'abarundi birakenerwa yuko umukenyezi cyangwa abakenyezi bagira ijambo mu nzego zifata ingingo ibwirizwa shingiro ry'uburundi ribarekurira ibice bingahe haba ku mutumba haba muri komine eka mbere no mu ntara ni ukuvuga ko umutumba ni ibice eh. bingahe ku ikomine ni ibice bingahe mu ntara ni ibice bingahe wa ewe eh, twagiye eh? mu ntara ni ibice ijana ku ijana ku mutumba ni ibice mirongo itandatu ku ijana muri komine muri komine ni ibice ijana ku mirongo icyenda dewo ukurikira ijana ku mirongo itatu ku ijana ah, ijana kubera mutumba ku ikomine no ku muntara mu gihugu cyose habaguha ku mutumba kuduga babarekura ibice mirongo itatu ku ijana ukurikira ibice mirongo itatu ku ijana ku mutumba ku mutumba muri komine ibice mirongo itanu ku ijana eh, mu ntara abadeni moreye kubirengagishwa mu eh, ntara ibice mirongo umunani ku ijana ridwina eh, urakoze berize ibice cumi ku ijana hawe ni ku mutumba ah, muri komine ibice mirongo itanu ku ijana mu ntara ibice mirongo umunani ku ijana ari ine mu ntara ni ibice ijana ku ijana muri komine ni ibice mirongo itanu ku ijana ku mutumba ni ibice mirongo itatu roje mu ntara ni ibice mirongo itandatu ijana ukurikira adosiyata ku mutumba ni ibice mirongo itatu ku ijana ku ikomine ibice mirongo itanu ku ijana mu ntara ibice ijana ku ijana eh. bahe inyishu inyishu niyikurikira ibwirizwa shingiro ritegekanya yuko abakenyezi mu nzego z'igihugu utaravye ngo ku mutumba utaravye ngo muri komine utaravye ngo ku ntara mu gihugu muri rusange baserukiwe n'imiburiburi ibice mirongo itatu kw'ijana samweli wenyine niwe yavuze eh. ati hose mirongo itatu hose baserukirwa ku bice mirongo itatu ku ijana n'imiburiburi bisigura yuko barashobora kurenga mugabo n'imiburiburi abandi bose sheburuka duce kagibaye samweri genda baguha isuka n'ikaye rimwe ujugumarya eh. turabandanya abangahe ga munani munani munani tora munani tora munani bumwe ab'inyuma dorera ab'inyuma wingo udugije imfunguruza inyuma oya wodugeje umutoto waje umviriza abari bamaze kuza ntimugaruka shaka mwimanurire muze muraturabisha sivyo Le rero yari yaje ingo ikirato sicy'abana ingo basiwe abakenyezi abakenyezi ingo wowe inyuma hariya abinyuma wewe ifunguruzo wewe mugabo w'ifunguruzo hariya eh ingo ingo wewe ingo na wewe ingo igiremo inde inde ingo ingo wovuye kwishura ingo ingo akamashu ah, inje wewe subira inyuma eh. Eh, eh eh nyamirambo oye nyamirambo oye nyamirambo oye nyamirambo oye wowe mukobwa ngo tonda hajya tonda hajya tonda niba baridodora tangura tangura jewe banyita banyambona Maurice nkamvuka nga ku mutumba wa Nyamirambo Maurice nitwa Hakizimana Siriyake umutumba ni bwica nitwa Dusabimana Constante umutumba ni Nyamiramba Sabimana Emmanuel umutumba ni Nyamiramba Nikwigize Eric umutumba ni Nyamiramba Ukorekera Singira nkabo Alexi umutumba Nyamirambo butera divina umutima nyamiramba mungabekazi emerine umutumba nyamiramba emerine kamariza ibete umutumba mizuga niyo nkuru anifa umutumba musenga mm-hmm. nkorera imana vestine umutumba kivuba eh. wumviriza ikibazo wumviriza ikibazo ni kimwe cyamva inyuma ni ikiganiro baruca guhere mu mugambi tuganire twubake umugambi w'ikigo senape cishinze kubura no gukinga amatati umugambi ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ibigo by'abanyaburaya ikiganiro cyacu kigashimikirana cyane cyane ku mubano mwiza hagati y'abanyagihugu kenshi na kenshi iyi imiti itandukanye cyangwa imigwi itandukanye mu kibano aho turavuga mu migambwe ubwoko ibitsina iyo yose iserukiwe mu nzego z'igihugu biragira ingaruka nziza ku gihugu tubwire canke nimuvuge izo ngaruka nziza niziye ko zavugiwe ngaha mu mwanya ivyavugiwe ngaha eh, izo ngaruka nziza nziza tubwire eh. eh. izo ngaruka nziza nizi iyo hari amahoro urusato rw'imbaragasa rwifuka batanu nyamwigenda ko mm. nkarimira abandi nta kirimo ewe ngo kurikira izo ngaruka nizi urusato rw'imbaragasa kwifuka batanu nyamwigenda ko ntarimo impeshi ukurikira oya ukurikira izo ngaruka ni urukundo ugufashanya ibikorwa by'iterambere umubano izo ngaruka ni urukundo ugufashanya umubano mwiza urukundo ugufashanya ibikorwa by'iterambere guharanira ubudasa bufatiye ku bya politiki kurenganura mu bya politiki mu mubano ingaruka nziza mu nyuma yaho bacuritse hamwe nta mhm. kiza mu nyuma ngo kibatandukanye ingaruka nziza ni gufashanya n'abakenyezi mu guhuza mm. ingaruka nziza ni gufashanya n'abakenyezi mu guhuza mm. ingaruka yabyo ni ugufashanya mu nzego zerekeye ugutatura amatati mhm. ingaruka nziza ntizerekeye eh. yuko agasato k'imbaragasa kifuka abatanu mirongo ine vesitine umurundi wese arafise umurundi wese muri icyo gihe aba mhm. umurundi wese muri icyo gihe ntarenganwa ikintu cyari coroshe ikibazo ni uko turondera ibintu umuhoro uri mu kwaha iyo kenshi na kenshi imice yose n'imigwi itandukanye haba mu migambwe mu bitsi igitsina ubwoko iserukiwe mu nzego z'igihugu izo ngaruka nziza ku gihugu ziba niziye habaho amahoro icyo ni cya mbere nta bantu bakiruka barajyana ahantu harangwa amahoro hacabiki iterambere umubano ugacuba gute umubano ugacuba mwiza murumva ko cyumvikana rero cyumvikanye ni n'abantu bamaze gusangira bakaba bacabana mu mahoro nubwo bacabana mu mahoro bacabana mu bikorwa by'iterambere wa mubano twari ko turavuga ugacuba umeze gute ukacuba mwiza aba batatu aba aba ah. bagerageje bashyiramo umubano n'iterambere eh, hareruya <laughs> amina bayi abandi bayi bayi bayi <laughs> eh, bayi aba genda babaha amasukasuka muje mu kurima murakabura iwaro baha amasuka nikaye imwe imwe ikibazo gikurikira abantu mm, abantu bangahe muje mm, batandatu batandatu batandatu canke munani hmm? canke munani umunani umanitse akabido nje nawe ah. tora abantu b'abashinga naje ngomba ntora abantu b'abakenyezi ingo eh. abakenyezi wewe itwikiriye hariya ngo nawe umufasoni ngaha ngo wewe igitambaro wewe w'agashami ingo oh, babaye babiri batatu ngo wowe ubwije ibuye ni bari abantu batatu bari waje ingo mutama genda mwe ingo ingo we muzehe ingo wewe nyene wewe munyeshumbo nawe ngo wewe va muri abo bagore babandi ingo wabo ingo wewe mukobwa tonda hariya wewe bidodo wese bakwiye ngo bakwiye ngo bakwiye ngo bakwiye bakwiye bakwiye eh wewe uraguma ngaho ndondera abandi bangahe murabitora mfasi ndondera ngaho baruce nguhere ikiganiro ikigo cishinze kubura no gukinga amatati mu mugambi tuganire twubake n'umugambi ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa buraya ikiganiro no munsi ku mubano mwiza hagati y'abanyagihugu wowe agacupa hariya inyuma ya bose hariya ngo aha aba bana n'ibigiko kwazi nyuma subira inyuma waho utari intebe aho yawe ni gari inyuma iwe ga telefone hariya ingo ingo ingo ingo ingo ingo wewe ikamba mbiri ingo la la no no no no wewe wewe ikamba mbiri hejuru hariya ingo Nosi. Ingo basi. Ingo no Ingo. Ah ah. Nimuvunane ingo nawe. Wese naguhamagara nawe. Ingo wewe waga telefone. Na eh, je je. wahamagawe nande va oh, muri izo ngumi z'abandi gumamo basi gumamwo gumamwo gumamwo igihumbi usanga ariyo ariyo amahirwe yawe aha nibidondore banyita kwizera sayidi nkaba mvuka ku mutumba wa burenzo macumi jafari nkaba mvuka ku mutumba wa nyamiramba manirakiza tewe jene nkaba mvuka ku mutumba wa bwica aha barakafite protazi nkaba mvuka ku mutumba wa nyamiramba okorekera kwizera diedone Nyamirambo. jerome shimirimana mutumba Nyamirambo. Ni ikimbere sandirine ku mutumba nyamirambo sandirine uwukorekera nyambo femi ku mutumba wa nyamirambo femiya nahayo Eveline ku mutumba nyamirambo Mm-hmm. irakoze kereriya umutumba mizuga yaremye korodine umutumba nyamirambo akimana gereta umutumba nyamirambo kadende anita umutumba nyamirambo twizere imana karene umutumba nyamirambo ndaho ubwayo anosiyate ku mutumba wa cumba eh. mm-hmm. vuga ibintu biranga ahari umubano mwiza umubano mwiza ahantu hari umubano mwiza haba hameze gute harangwa ni harangwa ni iki eh, kwakwanya kwakwanya uridinganya uca umurengano ahari umubano mwiza bituma abantu dukundana ugasanga twicaye uruhande rumwe uvuze urukundo cyo cya mbere banda ikigira kabiri cya kabiri bituma aho ugiye hose mw'ico kibano cyiza bakwakira neza icya gatatu kiratuma umuntu aze kukuraba atagusanzeho icyo kibano ciza bamwakira neza nkuko bikurikira icya mbere no kuba dusangira twese hamwe n'abo tudasangiye imigambwe tugasangirira hamwe atanjyane zihari ikigira kabiri ni uko atanjyane ziba ziri muri twebwe tukaba dufite umwana mwiza guhera mu rugo gushika mu gihugu cyose ikigira gatatu ni uko abo tudasangiye imigambwe bose tuba dusangirira ukurikira uri gusubira ku bya bindi nyine wavuze amahoro urukundo ubumwe iterambere ukurikira amahoro ubumwe iterambere amahoro ubumwe iterambere urukundo amahoro n'ibikorwa by'iterambere no kutasa kw'imigambwe urukundo amahoro n'ibikorwa by'iterambere urukundo gufashanya inkingi y'iterambere urukundo amahoro n'ubumwe bw'iterambere haba urukundo ubumwe n'ibikorwa by'iterambere iyo habaye bose bahuriza hamwe nta kibuza ukurikira haba urukundo Mm-hmm. amahoro iterambere gereta ahari amahoro haba urukundo gufashanya iterambere tubiri tuvurana ubupfu anita ahari amahoro umuhoro uramwa ahari amahoro agasato k'imara agasakifu kabatanu ubwa mbere urukundo ubwa kabiri ugufashanya ubwa gatatu ibikorwa by'iterambere ubwa mbere amahoro urukundo n'iterambere no aha rero eh Theogena babwira ibyo bintu babwira ibyo bintu ndi gusubiramo ivyo bintu rero izo ngaruka nziza iyo habaye umubano mwiza mu bantu mizi zikurikira hari urukundo hari gufashanya ibikorwa by'iterambere kurengera ubudasa bufatiye ku byumviro bya politiki hari kubahiriza agati na muntu na cyane cyane abakenyezi ak'abakenyezi hariho kandi no kugamburukira abatware mugabo hari abantu bavuga ngo amahoro none umubano mwiza ugira uhabe habanza kuba amahoro hey. ico cari ha woga mu mubano mwiza hatagira amahoro mazaraba mu gitabo c'ivyahishorewe bibazo hey. Eh. umujene we ntamuhamagaye njampamagara kiririya karini na nusu abandi bose shenguruke turashikanye aha uyu ah. mwana igitenge gana baguha igitenge viremo viremo viremo viremo viremo viremo viremo viremo we mukobwa genda baguha igitenge amakaye aracari aba bantu muhe n'udutambaro tw'isuku baba hena gatambaro kwisako nuja mufasoni hari inyuma na uwe mukoba nawe nyene mumuha igitenge nawe wegenda baguha igitenge ko mundaba ni jewe n'agatambaro kwisuku mwe murarima canke murorora murabavumbi murabavumbi mm. murorora inzuki zibe ngo batora amasuka baja kurima nagare harabonetse imbuto eh? za kijambere z'ibigori amasuka asuka <laughs> twagiye emje eh, narabarabarabenyeza olalalalalola eh, eh, ngwana inafisi indobo inde inde ingo ingo ofisi indobo inzobe aha wewe bidongo ingo agarara aha oya subirayo mwaje reka ugora egera nga egera nga ingo we munyeshuri nawe inyuma barakwiye barakwiye torondo umwe torondo umugabo umwe umuntu w'umugabo umwe umuntu w'umugabo umwe <laughs> wowe ufise ikaramu reka ari ngaha faze tukwakwa aho aho kwakwanya aho aho aho ndondoro imwe ndondoro nitwa twiga inimana y'inosa nkaba mva ku mutumba w'ibwica inosa ukurikira nitwa itereteka musa nkaba mvuka ku mutumba wa cumba ukurikira nkuraba nka severino ku mutumba nyamirambo ndagije imana wodeta ku mutumba bwica kijaye berize ku mutumba wa nyamirambo nkorera imana kirane uyo ninde inyuma ya hoda nde cishaye berize ku mutumba wa nyamirambo ukorikira nkorera imana diane ku mutumba kivuba uwundi nirande kura ku mutumba nyamirambo murakoze cyane ikibazo babaza ikibazo mu bikorwa ikigo cishinze kubura no kinga matati senape mu Burundi gisanzwe gikora mu mugambi tuganire twubake ibyo bikorwa bifise intumbero nyamukuru mbega iyo ntumbero nyamukuru niyihe tubwire bamaze no kubahekenyera namaze eh. kubahenyekera he niyo gutsimbataza amahoro wokorekera niyo gucimbataza amahoro wokorekera severino gucimbataza amahoro n'umutekano odeta niyo gutsimbataza amahoro mucamufukama ngaha Berize kunywanisha eh Diane niyo taza demokrasi e. Janine niyo taza amahoro Video niyo taza demokrasi yukoporora kuri uyu mwigembe abandi bose Diane ngo hano genda bagwige abandi bose bayi mumbere gitenge uri umunyeshuri mumbere n'amakayane eh. kwanza e. oya atanu atanu atandatu eh gutsimbataza mukuru nuko demokarasi canke mu kirundi intwaro rusange genda hajya oye eh aha tugira turangise aha safi safi eh nuko rero nuko ikibazo gikurikira gira mu nyuma ko tugira abantu beshi igigwe nyuma namwe nyuma Namwebwe matukano tora bantu benshi igigwayo igigwayo igigwayo lililolo lililolo kadutora abantu bari inyuma bari ibintu muracasitana oya mugwana uri inyuma yamaze kuza ntagaruka nayibabwiye igigwe nyuma igigwe nyuma tora tora tora mfaso ingo Eh wewe nyene mapengu. Aha. abashinga ntaye batanu n'abafasoni batanu. Aha, sawa. Eh. Umufasoni umwe Ujyamuka baradugije ikoti ryera ngaha ninde wambaye agapira k'ibara ry'umuhondo ah, ah. eh mugabo je ndiko abagabo gusa ingo abagabo gusa tondaho nemwe muri abagabo eh ah, nta bagabo bari babishaka wewe wari waje ingo wewe wari waje wewe ntiwari bwaze wewe wewe waje kwe wari waje bari he kwamukwa mwigego egego eh, ino igiwe ino imbwa wewe va abagore n'inkomeza abandi tonda hariya ingo eh. turebe he wewe uratowe wewe musore hariya na muko wewe ingo wewe wewe mujya mukobwa ari inyuma nababwiye ko ntora bari inyuma oya abana twahejeje wewe baza wewe ntibaje ngaho wewe witandiye ingo wowe vayo wewe nyine umugabo umwe ah, ah, nakwiye Nauni mama karajeyo. Wewe wamyengaha. Wamyengaha kumiza. Gumayo na Nakuye mjena. Ege eh, gwino igo gwino. Eh, eh, rino ege rino ege rino ege rino Umbona ari bangahe? Hagara hunyo mwabe. Sumi. Sumi ni sumi. Eh sumi. Ni sumi bakwiye. Ni sumi. Barare ahubwo bararenga. Barakwiye sumi. Ni some. Ni sumi. Sumi sumi sumi. Sumi sumi riyo. Sumi. Eh. nitwa ndi kumwe nayo Patrick nkabamba ku mutumba wa Nyamirambo mhm. banyita ndahabonye imana Jerome nkamvuga ngaha ku mutumba wa Nyamirambo Jerome undi banyita nzoyisawa Simeon nkamvuga ngaha ku mutumba wa Nyamirambo Simeon nitwa niyo Manase umutumba wa Bwica Aha. Nitwa Sabushimike wiri nkabamba ku mutumba wa Cumba. Aha. Nizigiye imana Matirida umutumba Nyamirambo. Sanzuguma Perpetua ku mutumba wa Nyamirambo. Perpetua gukuru kosorata nkaba mba ku mutumba wa nyamirambo muhayimana flora nkaba mba ku mutumba nyamirambo mhm. irakoze joseline nkabamba mba ku mutumba wa nyamirambo emudi yako iki kibazo abantu baca baduka ku mugongo kweli aha yego eh, ikibazo cyawe baragitora ngaho kiryoshe iyo kicamva inyuma baduheka iyo kicamva inyuma nta kundi umviriza ikibazo umviriza ikibazo camva inyuma hari hari imyibutsa mu kirundi hari imyibutsa ihimiriza abarundi kubana kubana neza vuga imibutsa itatu itatu ihimiriza abantu kubana neza itatu itatu eh. itatu imibutsa itatu patrick eh, twagiye ahari amahoro umuhoro uramwa ahari ubumwe agasato k’imbaraga sa kifuka batanu aho uwukurikira mm. ubugirigiri bugira babiri uwukurikira imyibutsa itatu niyi Hari amahoro umuhoro uramwa oya ntimuguma musubiramo ibyo wa mbere yavuze hari imyibutsa myinshi wewe bareke eh. bareke igitabo cy'ibyahishuriwe ndakifandanye <laughs> ubugirigiri bugira babiri Hari amahoro agasate k'imbaraga sikifuka batanu eh. imyibutsa itatu Mm. hari mahoro umuhoro uramwa ubugirigiri bugira babiri mm. urusato rw'imbaraga rwifuka batanu aho manase nk'abango ntiwankazana ndabe ubugirigiri bugira babiri agasato k'imbaragasa kifuka batanu ubugirigiri bugira babiri aha ahari amahoro umuhoro uramwa urusato rw'imbaragasa kabatanu mabukwe wanje ahari amahoro umuhoro uramwa aho ahari ubumwe agasato k'imbaragasa kifuka batanu ubugirigiri bugira babiri aho perepetuwa ahari amahoro muhoruramwa ubugirigiri bugira babiri agasato k'imbaragasa kagira gatanu eh, subiramo basi tekanye perepeti wasubiramo <laughs> reka kumutera ubwoba ntacyo mumutera ubwoba subiramo utekanye perepetu yoba mwana wanje isubire mu dibama ibama isubire mu dibama umuhoruramwa yego di ubugirigiri bugira babiri yego di agasato kagirane eh vuga agasato k'imbaragasa barakifukwa barakajya barakajya ukurikira ahari amahoro ni iterambere mu gihugu ni iterambere mu emfaso wumvise ikibazo ni iterambere emfaso wumvise ikibazo babajije abandi uvuga imigani itatu yerekana iki umubano wa mbere cyangwa imyibutsa birasa umwibutsa wa mbere ahari amahoro hagira umuhoro aho ubugiregere bugira babiri agasate eh. k'imbaragasa kifuka batanu kifuka munani joseline ahari amahoro umuhoro uramwa eh. agasato k'imbaragasa kifuka batanu ubugirigiri bugira babiri urakoze cyane barundi bene mama ndababaza hari umugani uvuga ati ngo agasato k'imbaragasa kifuka batanu kuri watsapu eh? kuri watsapu kuri fesibuku uwo <laughs> mugani ni kuri watsapu wagasato k'imbaraga yivuga batanu imigani ni myinshi hariho nyamwigenda ko ntarimira impeshi ubugirigiri ahari amahoro tubiri tuvurana ukuboko kumwe kuriyaga ahari amahoro agasato k'imbaragasa noneho mwana aha ngomba nkuru imbaraga zazarahunye baraziriye <laughs> mm. eh, perepetuwa konsorata bukuru na flora uko mukurikirana mviremo veremo nyokuru ivyo ari vyo byose nusumva imyaka aba bantu bose bari ngaha sivyo iki gitenge bagihe nyoko eh nta kindi sico conyene ingongo y'umanga wavuga ni kuri eh, telefone we dogo we ni usumba abandi ngaho iyo suka Ah, umufasha ni wowe wenyine aba bagabo babiri eh. wari umugabo ibidobido aba ni ibidobido genda mutore ibidobido ibidobido baza ubambere ibidobido eh, we dogo dogo nuriya n'umumama ibasebase ubushimwe buracariho uwo mudogo bamuhe n'amakayi uyu uyu uca umuhana <clears throat> sawa sawa ah, bahinikaye imwe imwe eh. haleluya nitunezawe obushimwe bwose bwaheze eh. haleluyaumviriza rero shengero ry'imana abakristo batagatifu nta bushimwe na kamwe busigaye ubushimwe bwose nimusigaye ngaho nta bushimwe busigaye <laughs> umviriza rero igigwa inyuma igigwa inyuma hasiga agashimwe kamwe k'iyo telefone ubu rero harageze aho mpamagara abafise ubushimwe mwana umufise ubushimwe nimwe mugira muhiganirwe niza gatoya ijipo nimwe mugira muhiganirwe iyi telefone mwebwe mufise ubushimwe ni ukuvuga yuko ubu unye ndabatondeka uko mwagiye murakurikirana mu gutora ibibazo ni ukuvuga ko muza kuza n'ubushimwe bwanyu bimwe mwariko mwivugira umwe avuga iki mugaca musubiramwo ukamengo hari utashokoje neza gusumba abandi shawuriyeni unaniwe bayi igiwenda batonde kuko mwagiye murakurikirana kuva ku kibazo cya mbere afisa ingo ingoyi nyaruka nyaruka nyaruka tondaha matiye gatabazi tondaha Hey. Eh. Ariera Yarusa Nanita Ariera Nanita Ingo Adija aha Erike Desire Samueli Constante Emmanuel Tondaha Erike aha Diodone Tondaha hariya Theogene Claire Chaza Achaza Karene Achaza Nosiata Diane Tonda hariya hanyuma Patrick, Jerome, Simeon, Willy Matilda na Joseline shengero ry'Imana bakiriso batagatifu hasigaye iyo telefone ni ukuvuga yuko uriya wa mbere ananiwe ukurikira ukurikira ukurikira ukurikira ukurikira ukurikira ukurikira ukurikira ukurikira ukurikira gushika ngaha aba bose bananiwe tuja dutora muri mwebwe sivyo bananiwe tuja dutora muri mwebwe e mama baje bita ngo nabadiakoni ngo nabadiakoni abandi ngo nabajenama ni mu isengero hanyuma mm. jenda bobike kubiganza isengere isengere mwahejeje mwahejeje genda bubiki ku ibiganza je mudiyakoni yasizwe amavuta ishengero ry'Imana mana mushobora byose waremye buno bwoko bwawe bwiza bw'abantu bo ngaha mu icumba mana bafashe batore ikibazo nk'uko batoye icambere mbere amen maze yugurura urupapuro kugira ngo babaze ikibazo cya nyuma c'itelefone ebete mangogi ikibazo cya nyuma arico kibazo c'itelefone umviriza ikibazo ingingo ya cumi na kane y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi irafise icyo ivuga ku mubano w'abarundi iyo ngingo ya cumi na kane ivuga gute canke ivuga iki canke ivuga ngo iki adeja twagiye iyo ngingo ya cumi na kane y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi eh. iravuga kunwanisha abarundi n'agateka k'umukenyezi murakoze Bai. Aho nani uca wigira. Aho uca wigira. Express ya 14 y'ibwirizwa shingiro. Eh. iravuga ko abarundi bobana mu budasa no mu butandukane bwabo eh, no guharanira agateka k'umukenyezi iyo ngingo ya cumi na kane iravuga yuko twotsimbataza demokarasi ntiduhohotera abakenyezi siga inzira amavuta iyo ngingo ya cumi na kane iravuga ko umurundi wese afise uburenganzira bwo kwishira no kwizana mu gihugu cyamwibarutse na cyane cyane igaha uburenganzira abakenyezi bayi bayi bayi bayi bayi iyo ngingo iravuga ku gutsimbataza demokarasi bayi iyo ngingo iravuga kunywanisha kunywanisha ugwaruka hamwe shima ivyo iyo ngingo iravuga ati abarundi dushyira hamwe mu gufashanya no gukurikira bayi bayi bayi iyo ngingo ivuga ati kunywanisha abarundi bayi iyo ngingo ivuga ko abarundi bategerezwa kubana mu butandukane bwabo bayi iyo ngingo iravuga ukunywanisha abarundi mu budasa bwabo na cyane cyane ivyo nta bandi babivuze ngaho agasaga bayi nimba uvuga ivyo abandi bavuze n'uburigira uburigira eh. ngingo ivuga ati kunywanisha abarundi ivyo ntabuvuze bayi kunywanisha iki iyo ngingo iravuga gutsimbataza amahoro bayi afise uburenganzira bwo kubahiriza itegeko tutibagiye n'agasaga mm. iyo ngingo ya cumi na kane ivuga iti ukwishyira no kwizana mu burundi gusonera abarundi tukarongorwa n'abo twitorera iyo ngingo iravuga gushigikaranira mu burundi n'abarundi iyo ngingo irashyigikira ubushoro bw'abashimwe wigiri iyo ngingo ivuga gutegadiya iyo ngingo ivuga ati abarundi bose barafise uburenganzira bwo kwishyira no kwizana bwo kwishyira no kwizana umwenegihugu wese agira ijambo mu burundi genda undi iyo ngingo iravuga ati umurundi wese arafise uburenganzira bwo kuba mu gihugu avuka akongera akaba afise agateka ko kukibamwo atangorane akabaho hahurikiwe umuryango w'abakenyezi bayi amenademu <laughs> bayi ingingo ya cumi na kane y'ibwiza shingiro iraha uburenganzira bw'umurundi uwo ari we wese kuba mu gihugu ciwe atagahato ah. karimo hanyuma hari ikindi oh, iyo ngingo bene barundi biwacu irakomeye kuyimenya kuko uyizi urabona ko hari uburenganzira ufite mu gihugu cyiwawe arafite uburenganzira bwo kuba mu mubwirwa hanyuma akishyira akizana uwo ukora kirabaye ingingo ya cumi na kane umurundi wese arafise ubwigenge mu gihugu cy'amavukiro haba iyo aba yashimye kubera mugaba afise uruhare rwo gusubira aho aba yaravukiye ku mavukiro iwe ibigo cy'uburundi baye n'ibito yawe iyo ngingo ya cumi na kane irafise umurundi wese arafise ubwenegihugu bwo kwishyira no kwizana eh, hanyuma kirakamye bayire ko ikamye bayi tuzosubiye iyo ngingo umurundi wese arafise uburenganzira bwo kuba mu gihugu yavukiyemwo na akava niyo yoba yaragiye niyo hoba mu buhungiro ntacyo akaza kuba mu gihugu yavukiye eh. akaza akaza aremera amategeko y'abatwa iyo ngingo ya cumi na kane umurundi wese arafise uburenganzira bwo kwishyira n'ukwizana mu budasa bw'imigambwe itandukanye mm, akabaho mm-hmm, neza mu mm-hmm. mahoro mm-hmm. no mu miryango no mu kibano Mm-hmm. bayi iyo ngingo irashyigikira umurundi wese mu kuba mu gihugu cyiwe kwishyira uh-huh. no kwizana mm-hmm. mu mahoro no mu mutekano atawangya wangura mm-hmm. uh-huh. kandi agatsimbataza ubumwe mu gihugu cyamwibarutse bayi ikibazo kirabananiye ikibazo kirabananiye ikibazo iyi telefone tuyisubirane inyuma turayijyanye tuyisubirane inyuma iki kintu cyavugiwe ngaha kandi igice cy'inyishu cyamaze kuvugwa hasigaye ikindi cya nyuma wowe agatelefone hari inyuma nza ndahamagara umwe kunanira ugenda genda hariya nyine ingo ngaha wewe genda wewe genda hariya genda wewe genda aho ku mudiyakoni ingingo ya cumi na kane y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko abarundi bose bafite uburenganzira eh? iyi ngingo ya cumi na kane ivuga iti murundi wese arafise ukwishira no kwizana kandi akagira n'umukenyezi akaba afise ukwishira no kwizana n'amahoro n'umutekano no mu budasa bwacu aha uyu o umurundi arafise uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu mahoro mu mahoro n'umutekano no gushyira no kwihanganira no mu budasa bwabo shimira imana jerome shimira imana jerome hagati yawe n'uwo mugenzi wawe shimira imana jerome niwe wamurushije wagerageje shimira imana jerome muhe iyo telefone muhe telefone shimira imana jerome yavuze kwihanganira nawe ntacyo wavuze shimira imana jerome uje kuronka telefone wiyumva gute ndanezerewe cyane ndashimiye ikigo senape cyagendeye uno mutumba nyamirambo nagerageje gukurikirana inyigisho mwagiye muracana mu bantu muri twe b'abanyagihugu urakoze cyane urakoze cyane nuko rero ni na hano turangirije ikiganiro cyacu barushe nguhere ikiganiro uno munsi cyari mu mugambi tuganire twubake umugambi w'ikigo senape ikigo cishinze kubura guhura no gukinga amatati umugambi tuganire twubake ukaba ufashwe mu mugongo ni ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa buraya reka nkengurukire bagenzi badufashije mu buhinga bw'ibyuma akimana ah, francois serafina kizimana nkengurukire umujyanama mukuru didier niyonzima ndagushimiye ndagushimiye nawe na nabyarimana nuko rero ni na hano dusoza kino kiganiro naho ubutamugire ibihe byiza bayi bayi cyari gikino barushe nguhere